ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل Na Mwenyezi Mungu alifanya agano na wana wa Israeli na tukawateulia kutokana nao wakuu kumi na mbili. Na Mwenyezi Mungu akasema, kwa yakini mimi ni pamoja nanyi. Mkisali na mkatoa zaka na mkawaamini mitume wangu na mkawasaidia na mkamkopesha Mwenyezi Mungu mkopo mwema. Hapana shaka nitakufutieni maovu yenu na itakuingizeni katika mabustani yapitayo mito kati yake. Lakini atakayefanya kufuru miongoni mwenu baada ya hayo, bila shaka atakuwa amepotea njia iliyo sawa.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 nuru kwa amri yake na huwaongoa kwenye njia iliyonyoka. Laqad kathara alladhina qalu inna Allaha huwa almasih ibn Maryam قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير Hakika wamekufuru waliosema Mwenyezi Mungu ni Masihi mwana wa Mariamu. Sema, ni nani mwenye kumiliki chochote mbele ya Mwenyezi Mungu ikiwa yeye angetaka kumwangamiza Masihi mwana wa Mariamu na mama yake na wote waliomo katika ardhi na mamlaka ya mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake ni vya Mwenyezi Mungu. Uumba pendavyo na Mwenyezi Mungu ana uwezo juu ya kila kitu. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير Na Mayahudi na Wakristo wanasema sisi ni wana wa Mwenyezi Mungu na vipenzi vyake. Sema, basi kwa nini anakuadhibuni kwa ajili ya dhambi zenu? Bali nyinyi ni watu tu kama wale wengine aliowaumba. Umsamehe amtakaye na umuadhibu amtakaye. Na ni wa Mwenyezi Mungu tu falme wa mbingu na ardhi. Na marejeo ni kwake yeye. يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل ان تقولوا ما جاءنا ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير Enyi watu wa kitabu, bila shaka amekujilieni mtume wetu akikubainishieni katika wakati usiokuwa na mitume msije mkasema hakufika kwetu mbashiri wala mwonyaji basi amekujieni mbashiri na mwonyaji na Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kila kitu Allahu akbar Allahu akbar La Mwenyezi Mungu walichukua ahadi kutokana na wana wa Israeli kuwa watamsikia na watamtii. Aliwateulia marais thinashara kutokana na miongoni mwao ili itimie hiyo ahadi. Na yeye Mwenyezi Mungu akawaahidi ahadi ya nguvu kuwa atakuwa pamoja nao, atawasaidia na atawanusuru ikiwa watashika sala kama ipasavyo. Na watatoa zaka walizofaridhiwa na watawasadiki mitume wake wote na watawanusuru na watatoa mali kwa ajili ya mambo ya kheri. Na kwamba pindi wakifanya hayo, basi Mwenyezi Mungu atawafutia dhambi zao na atawatia katika bustani zake zipitazo mito kati yake. Na mwenye kukufuru na akavunja ahadi baada ya hayo, basi huyo amepotoka na kufuatia njia iliyokaa sawa iliyonyoka. Basi kwa sababu ya wana wa Israeli kuvunja agano lao, ndio wakastahiki kufukuzwa kutokana na rehma ya Mwenyezi Mungu. Nyoyo zao zikawa ngumu, si laini za kupokea haki. Na wakaingia kupotoa maneno ya Mwenyezi Mungu yaliyomo katika Taurati kutokana na maana yake ya asli. Na yafuate yanayowafikiana na wapendavyo wao. Wakachilia mbali pande kubwa ya mambo walioamrishwa katika Taurati na wewe mtume, uachi kuona kila namna ya hada na uvunjaji wa ahadi kwa hawa wana wa Israeli, isipokuwa kwa wachache tu miongoni mwao ambao wanakuamini wewe. Hao hawafini wala hawadanganyi. Basi ewe mtume, yasamehe yaliyopita kutokana na watu hawa, na wachilia mbali, bali wafanyie wema, kwani Mwenyezi Mungu huwapenda wafanyao wema. Halikadhalika Mwenyezi Mungu alichukua ahadi kwa Wakristo ambao wamesema sisi ni manasara kwa kuwa wataiamini Injili na watamwamini Mwenyezi Mungu mmoja nao wakaacha mengi walioamrishwa katika Injili. Mwenyezi Mungu akawaadhibu kwa hayo kwa kutia uadui na hasa mabaina ya wao kwa wao wakawa makundi mbalimbali mbali yenye uadui mpaka siku ya kiyama. Na hapo Mwenyezi Mungu atawaambia waliokuwa wakiyafanya na atawalipa kwayo. Enyi watu wa kitabu, amekujilieni mtume wetu Muhammad, akiita watu wafuate haki. Anakufichulieni mengi mliokuwa mkiyaficha katika Taurati na Injili. Na anayacha mengi katika mliyoyaficha ambayo hayana haja ya kuyadhihirisha. Amekuleteeni kutoka kwa Mwenyezi Mungu sharia kamili ambayo sharia hiyo peke yake ni nuru na inabainishwa na kitabu kilichowazi wazi. Mwenyezi Mungu kwa kitabu hichi anawaongoa kwenye njia ya uokofu wanaoelekea kutaka radhi zake na anawatoa kwenye giza la ukafiri kuendea mwangaza wa imani kwa taufiki yake na anawaongoza kwenye njia ya haki. Hakika wamekufuru wale wanaodai ati Mwenyezi Mungu ndiye Masihi mwana wa Mariamu. Ewe mtume, waambie hao wanaothubutu kuchezea cheo cha ungu Hapana yoyote anayeweza kuzuia matakwa ya Mwenyezi Mungu akitaka kumteketeza Isa na mama yake na kuwahiliki wote waliomo katika ardhi. Kwani ufalme wa mbingu na ardhi na vilivyo baina yao ni wa Mwenyezi Mungu peke yake. Yeye huumba mfano autakao na Mwenyezi Mungu ana uweza mkubwa kabisa, hashindwi na kitu. Na Mayahudi na Wakristo husema, sisi ndiyo tuliofadhiliwa kwani sisi ndiyo wana wa Mwenyezi Mungu na vipenzi vyake atupendao. Waambie ewe mtume, basi kwa nini anakuadhibuni kwa dhambi zenu na anakutieni katika moto wa jahannam? Waongo nyinyi. Nyinyi kama wanadamu wengineo ni viumbe na mtahesabiwa kwa vitendo vyenu. Na maghfira yamo mikononi mwa Mwenyezi Mungu peke yake. Humsamehe amtakaye. Na adhabu yake ni kwa amtakaye kumadhibu. Kwani ufalme wa mbingu na ardhi na viliomo baina yao ni wa Mwenyezi Mungu tu na kwake yeye ndiyo marejeo ya mwisho. Enyi watu wa kitabu, umekujieni ujumbe wa mtume wetu ambaye anakudhihirishieni haki baada ya kusita ujumbe kwa muda wa zama ili msitafute udhuru wa ukafiri wenu kwa kudai ati kuwa Mwenyezi Mungu hakukuleteeni mbashiri wa kukupeni habari njema wala muonyaji wa kukuhadharisheni. Sasa basi, huyu amekujilieni mbashiri na mwonyaji. Na Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila jambo. Na katika hayo mambo ni kutuma mitume na kukuhisabuni kwa mlionayo.